Pili, wa rujuman lishayatin, na nyota hizo ni vibondo kwa mashetani, mashetani wanaojaribu kwenda kuiba maneno ya Allah azza wa jalla na amri zake, kuwaambia malaika nyota hizi ni rujuman lahum, ni vimondo kwa mashetani hao faida ya tatu wa alamatin yuhtada biha nyota hizi ni alama ambapo hupatiwa miongozo kwa alama hii wale safiri bara baharini wanapata miongozo ya njia kutokana na miangaza ya nyoto hizo idhan hizi ndiyo faida tatu za Allah subhanahu wa ta'ala huziumba nyota hizi ni pambo nyota hizi ni pambo la mbingu hii ya dunia pili ni vimondo kwa mashetani tatu ni alama ambazo hupatiwa miongozo kwa wale wanaosafiri usiku bara na baharini ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kila kiumbe kwa hikma yake na faida zake kwa hiyo watu wanapobadilisha hikma na faida hizo za Allah subhanahu wa ta'ala alivyoviumba viumbe vyake hivyo atakuwa amemkadhibisha Allah azza wa jalla وهذا الإمام الجليل قتادة ابن دعامة رحمه الله amechukua faida hizi kutokana na Qur'an faida ya kwanza na ya pili alivyosema zinatan lisamaa wa rujuman lishayatin hizi amezichukua kwa kauli ya Allah azza wa jalla fi surati al-mulk walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih lishayatin wa a'tadna lahum لهم as-sa'ir Allah anasema tumezipamba mbingu walaqad zayyana samaa ad-dunya bimasabih tumeipamba e, mbingu hii iliyo karibu na dunia kwa nyota waja'alnaha rujuman lishayatin tukazijalia nyota hizo ni vimondo kwa mashetani idhan faida hizo mbili zimechukuliwa katika aya hii ya Allah ya suratul mulk faida ya tatu kwamba nyota hizo ni alamat yuhtada biha Qatada rahimahullah amechukua faida hiyo katika aya ya suratul an'am wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalna alayat liqaumin ya'lamun Allah anasema Allah ndiye aliyezijalia hizi nyota kwamba ni mwongozo kwa wale wanaosafiri bara na baharini wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri idhan faida hiyo ya tatu imechukuliwa katika aya hii aya iliyo katika suratul an'am يقول أحد السلف فمن فمن اعتقد فيها في هذه النجوم غير الثلاث فقد أخطأ وكذب على الله أنيتكيد فايدة جنجين يعني تهيز أكيتكيد إسبقوا فايدة هزو زلزتاج هو أمكسيا نام فني ورنغ الله فمن اعتقد في هذه النجوم غير الثلاث فقد أخطأ وكذب على الله قوله تعالى qad fassalna alayat liqaumin ya'lamun tumezipambanua na kuzibainisha aya hizi kwa watu wanaojua alimamu Saadi rahimahullahu ta'ala akifasiri aya hii qala rahimahullah aibayannaha wa wallahnaha wa mayyazna kulla jinsin wa naw'in minha 'anil akhar hatta sarat ayatu llahi badiatan dhahira Allah anasema tumezipambanua aya hizi kwa watu wanaojua alimamu Saadi akifasiri aya hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala amezibainisha aya zake akaziweka wazi akaipambanua kila sampuli ya aya zake kuipambanua na nyingine mpaka zimekuwa aya za, za Allah ziko wazi hazina matatizo حتى صارت آيات الله بادئة ظاهرة وقوله تعالى لقوم يعلمون ووات ونوجوا الإمام السعدي رحمه الله أنا فسيري قال لأهل العلم والمعرفة ووات علم وات يعني علم نمعرفة zimepambanuliwa aya hizo آيزو لقوم يعلمون أي لأهل العلم والمعرفة kwa watu wa ilmu na watu wenye maarifa qala fa innahum هم الذين وجهوا إليهم الخطاب وطلبوا منهم الجواب بخلاف أهل الجهل والجفاء kinyume cha wajinga na watu wagumu wa nyoyo bikhilafi ahli aljahli waljafa kinyume cha watu wajinga na watu wenye ugumu katika nyoyo zao almu'ridhina an ayati llah wa an ilmi alladhi jaat bihi rusul hawa watu wajinga watu wagumu wa nyoyo hawa wanazipuuza aya za Allah na wanapuuza elimu iliyoletwa na mitume wa anil ilm alladhi jaat bihi rusul watu wajinga wanapuuza aya za Allah pia wanapuuza elimu iliyoletwa na mitume قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون تكوزانكو إسلام علم التنجيم إليم ينوت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكي فسيري إليمه قال التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية elimu ya nyota ni kutolea dalili kwa hali za kinyota kwa mambo matukio yanayotokea duniani alistidlalu bil ahwali alfalakiyya ala ala alhawadith alardhiyya hiyo ndio elimu ya nyota iliyokatazwa matukio yanayotokea duniani mtu akiitakidi kwamba matukio hayo sababu ni nyota fulani huyu amekwenda kinyume na amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala akisema kwamba mvua inaletwa na nyota fulani huyu tayari amemkadhibisha Allah azza wa jalla bali amekufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mvua faman i'taqada fi hadhihi an-nujum ghayra ath-thalath faqad akhta'a wa kadhaba 'ala Allah zimekuja hadithi nyingi za mtume صلى الله kukataza elimu ya nyota fa fi sahihi abi daud عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس في النجوم شعبة من اقتبس في النجوم شعبة فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد mwenye kujifundisha katika elimu ya nyota sehemu moja tu katika elimu hiyo tayari amejifundisha sehemu ya uchawi man iktabasa شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد kila anapozidi kujifundisha uh, elimu ya nyota ndivyo anavyozidi kujifundisha uchawi man iktabasa shu'batan min an-nujum faqad iktabasa shu'batan min as-sihr zada ma zad idhan ndugu zangu waislamu elimu ya nyota imekatazwa na uislamu elimu ya falak imekatazwa na uislamu utabiri katika mambo ya dini umekatazwa na Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi, kuna baadhi ya watu hawaowi mpaka waangalie nyota. Kuna baadhi ya Waislamu hawasafiri mpaka waangalie nyota. Kuna baadhi ya Waislamu hawafungi Ramadhani na hawafungui Shawwal mpaka waangalie nyota kadhaa. Hadha yadullu ala ghurbati tauhid ugeni wa tauhidi kwa baadhi ya Uislamu wallahu almusta'an alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين أو فأكملوا عدة شعبان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان Mtume صلى الله عليه وسلم anasema fungeni Ramadhani kwa kuonekana mwezi na fungueni Shawwal kwa kuonekana mwezi wa Shawwal ukifichwa kwenu kamilisheni idadi ya siku 30 hadithi iko wazi kadhalik rawa al-imam al-bukhari wa muslim fi sahihayhima an ibn umar radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tasumu hatta tarawu al-hilal tuftiru hatta حتى fa in غم alaykum faqduru lahu la tasumu hatta tarau alhilal mtume anasema msifunge mpaka muone mwezi muandamu wa ramadhani wala tuftiru hatta tarauhu na msifungue mpaka muone mwezi muandamu wa shawwal fa in ghumma alaykum ukifichwa kwenu mwezi tarehe 29 faqduru lahu ukadirieni mkamilishe mwezi wa shaaban siku 30 ndugu zangu waislamu katika hadithi hizi alaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-siyama wal fitra birru'ya al-basariyya lilhilal katika hadithi hizi mtume sallam amefungamanisha saumu ya ramadhan kwa kuona mwezi kwa macho kadhalik amefungamanisha kufungua baada ya ramadhan kwa kuona mwezi muandamo kwa macho nikisema hivi Mtume saa sallam hajaweka elimu ya nyota kwamba watu wasifunge mpaka waangalie nyota fulani, mpaka watu wasikilize mwezi umezaliwa tarehe ngapi, mwezi umezaliwa saa ngapi. Hajasema hivyo Mtume, sumu liruyati wa aftiru liruyatihi la tasumu hatta tarau lhilal wala tuftiru hatta tarauhu. Aina nujum iko wapi hapa mwezi utazaliwa saa tisa saa tisa alfajiri kuna alfajiri ya saa tisa alfajiri ya kadhibi alfajiri ya uongo hakuna alfajiri ya saa tisa eti mwezi utazaliwa saa tisa alfajiri hakuna saa tisa alfajiri hadha thuluthu llaili alakhir kwa hiyo mtume swalla sallam hakufungamanisha saum kwa sababu ya mwezi kuzaliwa saa ngapi na tarehe ngapi kasema fungeni mkiuona mwezi na fungueni mkiuona mwezi wa Shawwal اللجنة الدائمة للمملكة العربية السعودية مع علماء وسعودية مع علماء كبار علماء الأمة يقولون فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها من البدع من البدع التي لا خير فيها ولا مستند لها في الشريعة اللجنة الدائمة ونسيمة فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها من البدع التي لا خير فيها ولا مستند لها في الشريعة ونسيمة kurejea kurejea katika kuthibitisha miezi hii ya Kiislamu, kurejea kwenye ilmu ya nyota na ilmu ya utabiri, kurejea kwenye ilmu hiyo katika kuanzia ibada na kutoka katika ibada hizo ni katika uzushi. Farrujuu fi ithbati lshuhuri alqamariya ila ilmi nujum fi bad'i alibadat walkhuruji minha min albidai ni katika bid'a allati la khaira fiha ni katika uzushi ambao hauna khairi wala mustanada laha fi sharia uzushi ambao hauna dalili yoyote katika sheria kwa ndugu zangu waislamu mara kwa mara kila mwaka yanatokea maneno ya ahlul bid'a kwamba mwezi hautaonekana unaonekana mustahili kuonekana tarehe 29 halafu unaonekana lakini bado hawajazingatia utabiri katika dini hautakiwi ndugu zangu waislamu ilmu alhisabat wazitumie katika mambo mengine sio katika dini we unahakikisha kwamba mustahil mwezi kuonekana tarehe 29 haya umeonekana watu wamesali pamoja aidi alhamdulillah we unasema mustahil na bila kusema insha Allah hadha kadhibu ala Allah kwa ndugu zangu waislamu tuendeleeni na nususi hizi za kisheria faman shahida minkum shahra falyasum Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kuangalia nyota hakuna kuangalia hisabat falakia na kusema mwezi utazaliwa saa ngapi haiwezekani kutoka mbona umetoka mbona watu wameuona kwa ndugu zangu waislamu mitandao hii ya watu wa kibida wanajaribu kuvuruga watu watu wasitoke kuangalia mwezi unaona unaona maneno hayo watu wasijaribu kutoka kutoka kuangalia mwezi ni sunna anazuia sunna hiyo ya watu kuangalia mwezi tarehe 29 msitoke hautaonekana mbona watu wametoka na wameuona haya sasa kwa hiyo ndugu zangu waislamu watu wasishangae hawa ni watu wa bid'a hawa ndio watu wa bid'a wanataka kuchanganya watu walillahi alhamd mwezi umeonekana watu wameswali pamoja wengi sana watu wengi wa waislamu wengi wamesali pamoja Eidul Fitr wao wamekataa mpaka amesikika mmoja anasema mwezi umeonekana lakini mimi kesho nafunga siku ya Eid ni haramu kufunga yeye anasema mwezi umeonekana lakini kesho mimi nafunga wamfanyia inadi nani mtume sallam aliyeharamisha kufunga siku ya Eid kwa ndugu zangu waislamu tusibabaishwe na maneno ya haya watabiri mambo ya utabiri wende wakatabiri mambo mengine lakini sio mambo ya dini ndugu zangu waislamu hawa ni watu wa furqa شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول والبدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالجماعة بدعة inakutanishwa na kufarikiana na sunna inakutanishwa na jamaa sunna inahimiza watu wa jamaa moja lakini bid'a inahimiza watu wafarikiane na ndio maana wamefanya hivi mwezi umeonekana wao wamefunga wamesali siku nyingine ya Idi wao wanapenda furqa ambapo Allah anachukia furqa wao wanapenda wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu msifarikiane hatuna sababu ya kufarikiana mwezi umeonekana kule wamekamilisha 30 huku umeonekana watu wafungue pamoja wasali idi pamoja wao wanafanya inadi wanasali idi siku nyingine hadha hakadha albid'ah البدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالجماعة ثم قال شيخ الإسلام فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدع والفرقة هاو ونأيت أهل السنة والجماعة والي ونأيت أهل البدعة والفرقة وتوبدع وزوسك نكفريكش وات هاو نفريكش وإسلامه lakini hakuna sababu ya kufarikiana mwezi umeonekana watu wanatakiwa wasali ili pamoja wafungue pamoja washerehekee pamoja wao wanakataa wanafunga siku ya Idi halafu wanasali Idi siku nyingine kwa sababu ni watu wa bid'a na furqa هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه